Victor Lustig entzun duk azadanik aipatzen Simun. Lustig hanitz, bena Lustig hoi ez? Ez, eta entzun duk aipatzen urbaitek azadanik Eiffel Dorea esatu zila ba, Ez? Xaltzia. Bai, xaltzia. Ebe, kuntatuko dut, hoi, txekian ah, sortu izan, mila sortzen eta lautan hoi hamaran. Familia aski abeatz batetan, eh, batetaik horra. Estudioak Alemanian egin zutin, izigarri karizmoatikoa zen, eta dohain bat bazian hizkuntzen ikrasteko eta praktikatzeko. Behaitetamek abokatu karrela batetan ikusten balin bazian hentsemia, azken hau akujatu bezala BBC-a urentuko eta iganen du eh, ez da eh, barreraren eh, nuga txarin ereiten ahal dugu. Estudioak urentu berri zutilaik kartzelan ingu bat egiten du hainbat ebaske eta tipiengatik jadanik. Eta mila behar eta bedeatzi han, paizea da hainbat transatlantikoko itxasuntzi hartzen dutu eta BBC-a jabasten du itxasuntzi hoik hartzen dutien abeatxer, soja hartzez, trampa egitez usutan edo ea jokietan, poker edo beste jokietan, trixatzez edo beste. Lehen gerna mundiala hau ordelaik aldiz, estatu batu eta hihes egiten du, iruzurgile hau, hau, eta barroi baten nortasuna asmatzen du, han, eta bankuer hainbat soz ebasten di horrei esker. Gezurter paregabia izan da eta maneak, be, eta be maneak eta jantzi burgesak izanki, hamar milaka dolar bildu dutu, eh, abehatz izigarri uh, ehm, izgarri abeatxa eh, hamar minak. Ehm, kokatzeko amini bat, ze, urtetan edo, ze mendetan hisa. Hor mila da hamala, hamalau, lehen gerna mundialan delaik horrentako eskapidik estatu batu eta, eta estatu batuetan eskapi delaik, bon, profitatzen dik banku sumaiten, uh, eh, sumaite iruzur egiteko, eta soze basteko. Oin, Viktor, sartzen da lehen gerna mundiala ondotik mila behatzen eta hogei alt paizea, Eta bildu zian soja hau gastatzen du zalhe eta rahein baten ukeiteko trampa berri bat pentsatu behar du eta pentsa artikulu bat jakurtekun badu EFL dorean txalziaen ideia. Zenta Eiffel dorea, behar bada, ez duk, eh, edo ez duk, guai, sobea ezagutzen, mena, mina sortzen, talautan hita bederatzean, jaikik izan zian, nazioarteko jakusketa bat entako, eta normalki hogei urtez baizik ezian jaun behar, mila bederatzen eta bederatzean, elkik izan behar zian, mena ah, armadak eta irratiek hau jabilten bazien, paize uh, eh, hau jabilten zian, bakik informazioan iganazteko eta hola, eta paizeko herriak aldiz mantenimentiak haiu egiziola, uh, eh, zien uh, hanitz eta ben uh, erraitez hemen aurrikuntiaen parte handi bat, hortan zuiten zela eta artikilu bat diakurri zian, ordin nahi baik of de Eiffel dore hortaz eh, zentako jabilik zian, oa ebean er, eman ditudan uh, zestasunako. Eta hortan, pentsatu dik, bo, mezentako ez dute gaiten nik hortaz eh, baliatu eta erran saltzekoa dela. Oin plan bat jaikitzen dik eta mila behatzen eta hoita bosteko apilan hasten da. Estatien ordezkai baten errora jartzen du eta Eiffel dorea saldu nahi dina ordin presio hobenian. Horentako eskualdeko burdineia nausi handienak biltzen dutu gutun ofizial, eh, ofi, bo, abantxe ofizial batekin, hotel duksuzko hotel handi bat eta, eta be aktore joku paregabiaekin eraiten du presidentak diola ardura utzi, argumentazio oso bat prestatu du, kaiu egizela ordin mantendimentientako, begaraia egin zira, paixaia itxusia zera hunengatik, sekuritate arazoak bazutela eta jortena haltzela, eta presidentak surtut ez zira habo, efel dore hau ikusi nahi. Hale populia hortan atxikik izanki zigari diskretua izaiten izaitiak altriten du nausier, langiliak eta hidabidek ez jakiteko, Oin bost nausi, eh, ginazit Eta horietaik bat, Andre Poisson, izenekoa konbentzitzen helzen da. Prefosta hunek merkatien jabazteko eskupin soz emaiten dio Victor, eh, Victor, uh, eh, Victor Rey, ordin eh, hauk uh, hunek soz habo jabazten du. Eta ordin Doria Josten dira, alegia Doria Josik dila. Huts bat uh, egin dira kumprenitu gabe, Victor eskapatzen da eta dejagertzen da preforsta, eta Andre Poisson be famaen begiatzeko aliz, ez du haizu er, ez du aurrider eta ez du nihuai erran, uh, Yoshi hau eta ez du aipatu. Boa ereiteko Victor beriz urte sumait behantago arrajin da uh, eh, Eiffeldoria arra xaltzia eseatu du, mena aldi huntan ez da heltu, estatu batu eta berize eskapatu da, bon, istoia hanitz nahi bai usi ebe biografia jakuri izigarri ringarria da, Al Capone bai, eh, delakua uh, mila 5.000 dolar ebat atxidio, eta trampa hanitz egin eta urentuik, eh, urentuidu, alkatrazen sosfaltsiak egitiagatik atxilotuik izan zen, eta mila behatzen eta da. Eta hoi, ez duk poazon apilekua? Ez ez bat, ez duk poazon apilekua, eh? Mena, Andre poazon horrek ja uste ukenen afer. Nahilik egoi eh, hoi epo eh, apilekua bat izatea, mena male uski, zeket sumat milak uh, fran, eh, garaian, galdu zutin hunen gatik, pentsatzez, bai, feldorria, yoshi zila eta bakik metala hoa rasaltzeko geho.